Kembali tim Cimat punya cerita. Kiriman dari Muhammad Abu Sofyan. Salam dari saya Sofyan. Cerita ini saya tujukan kepada jimatres-jimatres dimanapun berada. Awal cerita ini kejadiannya di Sumatera Selatan, Palembang. Pada waktu itu aku, Sofian bekerja di bengkel mobil. Aku punya bos namanya Yono. Bosku pada waktu itu cerita kepadaku kalau dia habis beli rumah, tapi rumah itu rumah angker. Rumah itu berada di desa Lubuk Seberu Oki Ogan Komering Ilir. Rumah itu kosong, sudah ditinggal pergi selama lima tahun. Rumahnya sudah gedung, perkarangani rungkut, akeh suketi turhawani singklu. Terus bibar cerita bosku ngajak aku ngelok omai kui, pas aku melebu karo bosku tiba no akeh dupo. Tiba ewang semedi golek nomer. Pancen omahku kuwi dikelilingi wong Bali jadi memang angker. Terus bosku mikir ngresiki omah iku. Ben engko lak dinggeni ademayem ora eneng apa-apa. Mari ngono juraganku ngajak aku ning gone wong tuwa utawa wong pinter sing iso mbuak penunggu omah iku. Akhire aku karo bosku nggone Pak Bajuri, Kiai. Bar ketemu Pak Bajuri bosku nyeritake omahe angker. Bosku dheweke njaluk omahe dipagri lan dirisi saka dedemit kuwi mau. Banjur Kiai Pak Bajuri gelem bantu. Pak Bajuri ngomong karo bosku dekne gelem magri dina kemis malam jembah jam siji wengi. Sak durungi magri bosku kon golek watu kerikil sing cilik-cilik kabeh 20. Watu kerikil iku dinggo syarat jarine Pak Yai. Pas teko wektune malam jemah, Pak Bajuri ngejak kanca terus bosku yo ngejak aku. Dadi aku wong papat budal neng omah kuwi kanthi niat magri omah sing dituku bosku. Sak tekaning papan panggonan kuwi pas malam jemah jam siji wengi, aku karo dulur-dulur kuwi mau ngeler tikar lan nyalakke lampu banjur lungguh muter karo nggawa buku Yasin lan nyiapno watu krikil. Pak Yai dawuh, nek kami karo kon moco Yasin saben siji kataman kudu njupuk watu siji tondol awis katam. Bariku dikon moco meneh sampe entek watu rong puluh mau. Tiba-tiba di sela-sela kami membaca surat Yasin. Suasaning dadi sunyi anyep mergua ke hangin. Giliran pas garek moco surat Yasin sepisan meneh. Dilalah eneng wong wedok liwat mak seliweran ning ngarepku. Jan asli ketara demite, rupane putih mlakune ngambang kaya-kaya ngawang. aku liwat ngarepku kuwi mau demete lingguh neng meja. Terus mejane kuwi dijuwata sak kuwate suarane jan banter. Eneng ping 5 nek jotos mejane kuwi mau. Mejane ora ubah blas, tur yo ora pecah meja kuwi tetep anteng mek nggur suarane kaya bom nuklir, kaya-kaya pecah atiku. Ora nggur meja sing dijotos tapi yo lawang arep lawang buri lan dijotos banter tenan. Tapi yo aneh. Ora obah blas lawangi muk gur suarane banter kaya bledek. Bar iku werna putih mlaku ngalih metu saka omah kuwi mau, akhire bosku mendem watu krikil mau sing bar diwacakno surat Yasin 55 ning sisih pojokan omah. Bar ngono wis rampung anggone magri omah kuwi. Omah sing dinggo saiki rodok ayem tentrem. Iku cerita saka aku Sofyan, saiki aku kuliah S3 di UIN Malang. Iki jan pengalamanku ndelok memedi, asli tibae memedi kuwi mau enek. Yo wis, ceritaku mung gur sakmono wae. Akhire omahe bosku yo aman saka demit. Iku ngono saka kuwasaning Gusti Allah. Iki tak critakno kanggo tim jimat kabeh. percaya ora percaya makhluk gaib iku pancen ana bersama tim jimat ha